Šlovinkite viešpatį, kaip nuostabu būti surastu šį vakarą. Amen. Tie iš mūsų, kurie kadaise buvome prarasti, o mes visi tokie buvome, iš tiesų būti atrastais yra nuostabu. Žinome, kad kadaise iš tiesų mes buvome atrasti ir niekados nebebūsime prarastais. Amen. Atsiverskime patarlių knygą 16 skyrių. Tiesą sakant, aš norėjau pradėti 23 eilutę, bet grįžkime truputėlį ir pažiūrėkime į 21 eilutę taipogi. Patarlių 16, 21. Esu tikras, kad dabar jūs esate įsitikinę, kad žodžiai, kuriuos mes sakome, tai, ką mastome, vertybė širdyje, visa tai yra labai svarbu. Šį vakarą norėčiau kalbėti tema, sakant, kas teisinga. Patarlių 16.21. Išmintingas širdyje bus vadinamas sumaniu. Ir švelniais žodžiais lengviau įtikinti, originalę ir švelnus žodžiai suteikia daugiau pamokymo. Švelnus žodžiai suteikia daugiau pamokymo. Supratimas yra gyvybės šaltinis tam, kas jį turi. Supratimas yra gyvybės šaltinis. Noriu pasakyti, supratimas gali būti tokiu vertingu. Supratimas tiesos, dalyko apie Dievą. Tai yra gyvybės šaltinis tam, kuris jį turi. Kvailių pamokymas – kvailystė. Pasiklausykite 23 eilutės. Išmintingojo širdis moko jo burną. Išmintingojo širdis moko jo burną ir prideda išmanimo jo lūpoms. Kaip tai manoma? Širdis. Širdis išmintingojo moko jo burną ir prideda išmanimo jo lūpoms. Malonus žodžiai yra kaip medus, saldus sielai ir sveiki kūnui. Nejaugi žodžiai tokie stiprus, nejaugi žodžiai tokie galingi, malonus žodžiai yra kaip medus, saldus sielai ir sveiki kūnui, originalę sveikata kūnui. Faktiškai žodžiai gali suteikti sveikatą? Jeigu teisingi žodžiai suteikia sveikatą, kaipgi tada yra su blogais žodžiais, kurie sukelia ligas, ar ne? pralaimėjimą, nusivylimą širdyje ir visą kitą. Pasiklausykime vėl 23 ir 4 eilutės. Išmintingojo širdis moko jo burną ir prideda išmanimo jo lūpoms. Malonus žodžiai yra kaip medus, saldus sielai ir sveikata kūnui. Palenkime galvas draugė ir paprašykime Dievo palaiminimų žodžiui. Dangiškasis tėve, mes tokie dėkingi šį vakarą už tavo didį žodį. Iš tiesų viešpatė mes tikime dalykais, kuriuos išgirdome. Mes žinome, kad šie žodžiai nėra kažkokie tai žmogiški spėliojimai. Tai nėra kažkas, kas buvo sukurta teologų, kad mus įtikintų, kad tai skambėtų logiškai, didingai, Mes tikime, kad tai, ką mes perskaitėme šį vakarą, tai yra tavo žodžiai. Mes tikime, Dieve Tėve, kad tu davėjai mums šios žodžius, kad jie būtų mums šviesa kelyje. Tai išmokys mus, kaip gyventi vaisingesnį nugalėtojo gyvenimą. Aš meldžiu šį vakar, tėvę, kad tu paimtumei savo žodį, kalbėki mūsų širdims, patepki mane, kad aš pasitraukčiau į šalį, padėki žmonėms, kad jie taipogi galėtų būti pateptais, kad galėtume priimti kažką, kas turės amžinybės vertę iš šio susirinkimo. Suteikė aš meldžiu tai viešpatė Jėzaus vardu ir šventieji pasakė, Telaminais Dievas galite sėstis, teskime skaitimą, jeigu jūs nieko prieš, patarliu 6, 2. Padėkime biblinį pamatą Atminkite, mūsų šio vakaro tema yra sakant, kas teisinga. Žinote, pozityvus nusistatymas, pozityvus pamokslavimas, pozityvus kalbėjimas, tokio tipo dalykai jau yra ganėtinai seniai. Ir mes iš tiesų nesame šių dalykų pradininkais. Brolis Branhamas nebuvo pradininkų daugybės dalykų, kuriais mes žinioje tikime, nes brolis Branhamas buvo pasiūstas, kad surastų palaidus pamestus galus. Jeigu jūs patirinėsite Adomą Clarką, Johną Veslį, kitus vyrus, kurie gyveno 16, 17, 18 amžiuje, aš turėjau privilegiją būti brolio Branhamo kabinete, Tusone, varčiau jo knygas, mačiau skirtingus dalykus, kuriuos jis pabraukdavo, pasižymėdavo ir žinote, žinioje matome daugybę daugybė tų pačių dalykų. Šios valandos žinioje dauguma žmonių dėl to suklumpa, paprastai dėl to, kad jie nesupranta, kam jis buvo pasiūstas, ką jis turėjo padaryti. Jis nebuvo pasiūstas, kad padėtų pamatą ar taptų tėvų daugybės dalykų, kuriais mes tikime. Jis buvo pasiūstas, kad iš naujo įtvirtintų tiesą, kuri buvo prarasta amžiuose. Taigi, pozityvus mąstymas ir teisingų dalykų sakymas tai jau seniai egzistuoja. Tačiau daugumai žmonių ir pamokslautojų jie pateikia tai tokiu būdu, kad nereikia atgimimo iš aukšto krašto. Ir tai visada sutvers tik tai kūnišką fizinę pusę arba psichologinę žodžio pusę. Ji materializuosis, tačiau tai nepasireikš dvasinėje realybėje. Galbūt jūs tuo gausite daugiau dalykų, didesnį namą ar gražesnį automobilį, nes tai yra paprastas Dievo dėsnis. Tau net nereikia būti išgelbėtų, kad gautum naudą iš to. Yra įvairių žmonių, įmonių, korporacijų, kurios aukoja religingiams darbams ir žinote ką, Dievas juos palaimins, nors nors jie net nėra išgelbėti, jie nėra krikščionys, tačiau jie atrado Dievo principą, jie pradėjo jį naudoti, duokite ir jums bus duota. Jis nepasakė, jeigu jūs krikščionys duokite, pasakė duokite ir jums bus duota. Bet mes nenorime vien tik tai psichologinės pusės, mes nenorime vien tik tai pozityvaus mąstymo pusės, kuri sukuria ir duoda mums daugiau dalykų gyvenime. Mes jau ir taip turime per daug dalykų. Mums reikia daugiau Dievo, jo charakterio, meilės. Žinote, aš nenoriu, kad mes manytume, na, pritaikęs šiuos dėsnius, aš turėsiu nugriauti senus sandėlius ir pastatyti didesnius. O jūs skaitote netinkamą patarlę, ta žmogus nuėjo į pragarą, mes nenorime ten eiti, mes norime palikti šią vietą. Taigi tai nėra, kiek daugiau dalykų mes galime gauti, nuosavybės daugiau gauti, kad po to po mirties palikę tai vaikams, jie turėtų kovoti dėl to. Aš kalbu apie buvimą geresniu krikščionimi, kuris pilnai atsidavęs Dievo valiai ir daro tai, kad Dievas nori, kad mes darytume. Tačiau yra daugybė žmonių, kurie suprato šį Dievo principą. Jis veikia lygiai taip pat kaip dieviškasis išgydymas. Aš mačiau stebuklą po stebuklo prieš ateidamas į šią žinę. Iš tiesų, aš mačiau daug daugiau stebuklų sėkmininkose nei bet kurioje žinios bažnyčioje. Bet visgi tai nebuvo, kad man reikėjo daug stebuklų, kad aš tikėčiau Dievu, nes aš mačiau stebuklus, aš to neieškojau. Aš ieškojau daugiau tiesos. Bet ar jie gebėjo daryti stebuklus? Taip. Ar jie gebėjo paimti tą žodžio dalį ir padaryti ją gyvą? Taip. Netgi moteris pamokslautojos galėjo. Moterys, kurios net nebuvo pašauktos pamokslauti, visgi jos galėjo daryti stebuklus, ženklus, Daugiau nei bet kurie vyrai žinioje pamokslautai, su kuriais aš turėjau reikalų gyvenime. Tačiau ar tai reiškia, kad jie visą žodį padaro gyvą? Ne, tik tą vieną dalį. Bet mes norime priimti žodį tokį, koks jis yra šią dieną. Ne vien tik tai stebuklai, ženklai, Aš nenoriu vien tik tai dalies priimti, aš noriu priimti viską, kas yra paskirta mums šiame amžiuje, o jūs, tokio tipo krikščionimi, aš noriu būti. Aš nenoriu priimti tik tai, jie uždės rankas ant ligonių ir jie pasveiks, tada aš pasimelsiu už ką nors, jie pasveiks, aš sakysiu, matai, matai, tai rodo, kad aš esu žodžiu atgimęs krikščionis, nes aš pasimeldžiau už juos, o jie pasveiko. Ne, tai nieko neįrodo iš vis. Tai rodo, kad aš gebėjau suprasti bent jau vieną Dievo principą suprasti jį. Aš nenoriu suprasti tik tai vieną dalį. Aš noriu suprasti viską, kas yra reikalinga, kad patekčiau į paėmimą. Tai yra, Dievas pasiuntė pranašą, taip, tai tiesa. Jie uždės rankas, taip, tai tiesa. Bet taipogi tai yra, kad jie gyvens teisiai, darys pasirinkimus teisingus, jie bus kaip Kristus, jie atsiduos taip Dievui, kad velnės turės bėgti nuo jų. Štai dabar mes kalbame apie nuotokos lygmenį. Bet matote, dauguma žmonių yra patenkinti, atradę kelis Dievo principus. Jie gali juos padaryti veiksnius. Ir jie sako, o, tik pažiūrėk į mano gyvenimą, jis toks vaisingas. Taip, tu vaisingas jei augini tik tai obolius, bet kaip apie persikus, pomidorus, šparagus, brokolius, visus kitus dalykus Dievo sode. Aš nenoriu būti vien tik tai obelimi, aš noriu būti viskuo, aš noriu būti sodu, aš noriu būti viskuo, kuo Dievas nori, kad aš būčiau. Aš noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į Saliamoną. Jis buvo įkvėptas, nebuvo kito vyro Sename testamente, kuris būtų toks įkvėptas kaip jis, kad suprastų terminologiją, žodžius, netgi suprastų kvailius, kaip jie mąstė mąstė, kokie jie neišprusę, ir protingieji, kaip jie mąstė, ir jis dažnai juos sulygins kvailį su protinguoju, vėl ir vėl. Ir Dievas jie apdovanojo, kad jis gebėjo tai matyti tokiu būdu. Pažiūrėkite į patarlių 6.2 tu įsipainiojai savo burnos žodžiais ir esi sugautas savo kalbomis. Pažiūrėkite į žodžio reikšmę. Tu įsipainiojai. Žodžio reikšmė – vilioti, gundyti, įtraukti į žabangas, spęsti pinklės, spastus, būti pagautus pastais ar masalu. Ar tai nekeista, kad dauguma jūs, broliai, jeigu jūs pamatote moterį apsirengusią kaip Jezabelė, seksualiai, pagunda, arba jūs, sesės, pamatote kažką, kas jūs vilioja arba gundo, jūs sakote, pasitrauk nuo manęs nelemta šetonė, neždinkis. Tačiau ar tai nėra keista, kad Saliamonas pasakė, kad tu faktiškai esi suviliotas savo žodžiais, savo paties žodžiais. Suvilioja tave, gundo, tai yra pastas, žabangos tavo paties burna. Na, garbė Dievui. Yra keli žodžiai, kuriuos šį vakarą norėčiau iš jūsų išgirsti. Vienas iš jų – Amen. Stebėkite, tu įsipainiojai būti sugundytu. Ar galite patikėti, kad jūsų paties žodžiai iš jūsų lūpų paspendžia jums spastus ir jūsų žodžiai sugundo jūs? kad kristumėte tiesiai į tuos spastus. Tu įsipainiojai savo burnos žodžiais ir esi sugautas. Pažiūrėkite, ką žodžiai padarys. Jie paspęs spastus, jie paspęs žabangas ir pažiūrėkite į žodžio sugautas reikšmę. Tai reiškia paimti nelaisvę, sugauti, užgrobti, būti pagautų žmonių spastuose. Taigi tavo žodžiai paspendžia spastus ir tavo žodžiai tave sugauna juose. Ir štai tu esi kalintas ir kalėjime savo pačių žodžių. Kiek kartų kiekvienas iš čia sėdinčių, kurie jau seniai išgelbėti, buvome belaisviais savo pačių negatyvaus išpažinimo. Mūsų negatyvus žodžiai, netikėjimas, o mes visą tai išsakome, nagi bažnyčia. Stebėkite, patarliu 17.27. Kas turi supratimą, susilaiko kalboje. Ir aš žinau, kad dauguma žmonių tiki, kad jeigu tu mastai, turi savo nuomonę, tu turi ją išsakyti prašau duoti man rašto skyrių ir eilutę, kur tai būtų pagrysta. Mano Biblija moko mane visiškai priešingai nei ši nesąmonė. O tai ir yra nesąmonė iš pragaro. Na ką, šlovinkite viešpatį. Kas turi supratimą, pažinimą originalę, susilaiko kalboje. Žodžio reikšmė – sulaikyti, susilaikyti, atsitraukti, kontroliuoti save. Taigi žodžiai jau yra suformuoti, žodžiai yra protė. Ir juos norima pasakyti, tačiau tas, kas turi pažinimą, supratimą, nesakys visko, apie ką jis masto. Neužilgo pamatysime, kad taip darys kvailys, viską sakydamas. Na ką, garbė. Aš jau pasakiau jums, kad žodis amen yra tas, kurį norėsiu girdėti šį vakarą. Kas turi supratimą, susilaiko kalboje. Protingas žmogus turi Rome originalę nepriekaištingą dvasę. Patarlių 29.20. Kvailys teikia daugiau vilties negu žmogus, kuris skubotai kalba, kuris greitai sako žodžius. Kvailys teikia daugiau vilties negu žmogus, kuris skubotai kalba. O viešpatė, tai yra kažkas, kas greitai šneka, skubotai, negalvoja apie tai, ką kalba, pamiršta apie pasiekmes. Kvailys teikia daugiau vilties nei toks vyras ar moteris. Ekleziasto 5.1 Neskubėk savo burna Žodis neskubėk reiškia skubėti, būti nerimastingu, daryti kažką paskubomis, elgtis skubotai. Taigi neskubėk savo burna ir tegu neskuba tavo širdis kalbėti Dievo akivaizdoje, nes Dievas yra danguje, o tu žemėje. Todėl te nebūna daug tavo žodžių. Pakartokite su manimi todėl ten nebūna daug tavo žodžių. Na ką, spėju, galime atsistoti ir skirstytis. Jeigu mes suprasime šias rašto vietas, mes būsime daugiau nei nugalėtojai. Nemanykite apie cigaretes, alkoholį, jų atsisakymą, apie savęs nugalėjimą. Pamanykite, žmogus, kuris skuba, kuris moteris arba vyras, kurie kalbės greitai, sakys dalykus neapgalvoja. Ir tegu neskuba tavo širdis kalbėti Dievo akivaizdoje, nes Dievas yra danguje, tu žemėje, todėl ten nebūna daug tavo žodžių. Kaip nuo daugybės rūpeščių kyla sapnai, taip kvailio balsą pažinsi iš žodžių gausos. Iš žodžių gausos. Iš gausos. Kitais žodžiais kvailys labai daug ką pasako ir taip juos galima atpažinti. Taigi, jeigu mes pradėsime su Dievo malonė ir pagalba stebėti ne tik, ką mes sakome, bet ir kiek mes pasakome, ir atrasime tinkamą momentą sakymui, ar įsivaizduojate, kad dauguma mūsų pergalių, to, su kuo kovojame, su kuo turime problemas, slypi mūsų pačių galioje – Pasiklausykite atidžiai. Ar jūs suvokite, kaip Dievo vaiką šetonas negali priversti jūsų padaryti nei vieno dalyko? Pasiklausykite manęs. Šetonas negali priversti jūsų padaryti nei vieno dalyko. Jeigu jūs suprasite tai šį vakarą, jūsų gyvenimas pasikeis. Jis gali gundyti jūs, skatinti jūs, jis gali daryti įvairius dalykus, bet jis negali priversti jūsų padaryti to. Žmonės sako, velnės mane privertė tai padaryti, tai melas. Tu turi sielą, toje sieloje yra laisvos valios pasirinkimas ir velnės negali to pakeisti, jis neturi galios. Ar tu suvoki, kad netgi visa galis Dievas neprivers tavęs daryti to, ko tu nenori daryti? Jeigu tu nenori eiti į dangų, jis tavęs neprivers. Jeigu tu nenori gyventi teisingai, jis neprivers tavęs. O, kai viešpas man tai apreiškė, aš turėjau apie ką pamastyti, kad velnės neturi galios priversti mane padaryti nei vieno dalyko. Jeigu aš nenoriu eiti į pragarą, jis negali manęs priversti. Jeigu aš nenoriu netekti pergalės, jis negali manęs priversti. Jeigu aš nenoriu daryti blogą, jis negali manęs priversti. Bet jeigu aš noriu daryti, kas yra bloga, Dievas neprivers manęs daryti gerą. Jeigu aš nenoriu daryti, kas yra gera, Dievas neprivers manęs. Tai pagrįsta kuo? Pasirinkimu. Stebėkite, kaip brolis Branhamas tai išaiškina – kalbėdamas apie išpažinimą, sakymą teisingų dalykų, nes Dievas gali tave išgelbėti tik tau tai išpažįstant, Jis gali tave išgydyti tik tau tai išpažįstant. Jis sėdi tėvo dešinėje šį vakar, kad atliktų užtarimą tavo išpažinimo pagrindu. Tai ne jūsų sugebėjimas garsiai šaukti, stipriai belsti į altorių ar gerų darbų darimas. Jūs išgelbsti jūsų tikėjimas. Ir jeigu jūs tai išpažinsite savo lūpomis ir tai kils iš širdies, jis pradės veikti kaip vyriausias vyriausiasis kunigas tėvo dešinėje, kad atliktų užtarimą jūsų išpažinimo pagrindu. Bet tu turi pasakyti teisingus dalykus. Šlovinkite viešpatį, Hebrajams 3.1. Jis negalės dėl tavęs padaryti nei vieno dalyko iki tol, kol tu pirma tuo patikėsi, priimsi ir išpažinsi, kad tai yra taip. Ir žmonės šiandien, jie išeis pasakys, na, praėjusį vakarą jaučiausi geriau, bet šiandien man taip blogai, kad vos ant kojų te pastoviu. Būtent tuomet tu ir netenki savo išpažinimo ir puoli žemyn. Kodėl? Tai yra tavo žodžiai, tave spastose pagavo. Jie susijungia su tavo jausmais, atminkite seniai pramintą taką. O, pasiklausykite, draugai, nesvarbu, kas tu toks, koks šventas, koks pamaldus esi, ar esi tarnautojas, dvasininkas, ar diakonas, ar kuo tu bebūtum, ar buvai krikščioniumi 50 metų. Jei tu rytoj iš čia išeisi ir nustosi tikėti, kad esi krikščionis ir pradėsi žmonėms sakyti, kad jau nebesi krikščionis, tuomet esi paklydėlis, nusigrėžėlis, esi prarastas. Tu tiesiog pasakei tai žodžiais, nes žodžiai tavo lūpose paspendė tau spastus. Jie susijungė su kažkuo giliai tavo širdyje. Aš daugiau neišgelbėtas, aš nebekrikščionis, Dievas manęs nemyli ir tu esi prarastas, tu dar nei vienos nuodėmės nepadarėjai. Bet tu padarei siaubingą klaidą lūpomis. Tik savo išpažinimu gali būti išgelbėtas. Tai yra pats galingiausias ginklas, kurį Dievas įdėjo į žmogaus ranką. Tai pavedimas ir išpažinimas, kai tu pavedi viešpačiui save. Nori pasakyti, tai stipriau nei garsavestės pranašo. Tai stipriau negu įmas į bažnyčią, tai stipriau nei aš tikiu, aš tikiu. Pats galingiausias ginklas, kurį Dievas įdėjo žmogaus ranką, yra pavedimas ir išpažinimas. Ar matote, kodėl šetonas nori mus patepti su abejonėmis, netikėjimu, negatyvumu? O, ačiū Dievui. Tai kas kart ir išspręstai, jei tuo tikėsi, priimk tai tuo pagrindu ir tikėk tuo ir išlik su tuo, tęsk išpažinimą. Pasakysiu štai ką, aš jau išgirdau tiek daug liūdimų žmonių, žmonės man skambučiais, laiškais, Visaip sako, ką Dievas daro jų gyvenimuose. Aš sakau, viešpatė teski tai, viešpatė teski savo darbą. Žinote, aš mėgstu to klausytis. Ne tai, ką Dievas daro individams bažnyčioje, bet jų ofise, darbe. Kiti pasauliečiai mato skirtumą. Sako, kas atojami yra? Aš pastebėjau, kad tu kažkoks kitoks. Kas tai yra? Žodis veiksme. Tai nėra vien tik tu savo namo kamputėje pasislėpęs, bet viešpats Jėzus gyvenantis tavyje padaro tave vaisingesniu krikščionimi visur, darbe, kur tu bebūtum. Šį rytą prieš sauliai patekant mane pažadino tėtis. Aš išgirdau jį sakant šios žodžius man. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metu atėjus šlovė viešpačiui duoda derlių ir jo lapai nevysta, ką jis bedarytų, jam sekasi. O, aš gulėjau, gulėjau iki pat prašvitimo, Ir aš girdėjau tai, skambėjo ši psalmė mano ausise. Ir aš pasakiau viešpatė, ar tu nori, kad aš kažką pamatyčiau tame, ar aš kažką turiu suprasti. Ir kai aš atsikėliau, pradėjau tyrinėti ir atradau, kad ten buvo kažkas. Ten yra kažkas, o aleliuja, ar jums patinka, kai tėvas prisiartina ir atsiveria žodžio šaltiniai. Gyvenimo šaltiniai pradeda trykšti. Priminkime savo apie kartojimo dėsnį prieš pereidant prie kitų išpažinimų ir teiginių. Kartojimas tai paslaptis, kuriai išugdomas tvirtas įsitikinimas. Jeigu jums įdomu, aš baigiau nagrinėti visą naująjį testamentą praėjusią savaitę. Nuo Mato 1.1 iki apriškimo 22. Kiekvieną eilutę naujojo testamento peržiūrėjau, ieškodamas aukso. Žinote ką? Aš netgi peržiūrėjau genealogijas. Pamaniau, galbūt ir ten kas nors paslėpta. Ir kai aš pabaigiau, peržiūrėjau visus tuos dalykus. Žinote, kas mane labiausiai nustebino? Aš pasakiau viešpatė, kiek daug aš atradau, tačiau kiek dar daugiau aš praleidau. Kiek ten slypi dalykų, kurių dabar galbūt 2013 metais mes negalime suprasti, bet bus sekantis kiti metai, jeigu tu užtesi, nes mes turime amžinai žodį amžinai šaltinį. Jeigu mums dar reikės čia būti 50 metų, Dievo vyrai tebe pamokslaus šį žodį, žmonės bus sužavėti, jie gyvens pamaldų gyvenimą. Žiūrėkite, kartojimas tai paslaptis, kuria išugdomas tvirtas įsitikinimas. Kuo tvirtesnis įsitikinimas, tuo tvirtesnis rezultatas, pozityvus arba negatyvus. Visi pokyčiai įsitikinimuose, ypatingai tuose, kurie tave priboja, prasideda pradėjus taikyti kartojimo dėsnį. Permainos neįvyks tol, kol sprendimai nebus priimti pasamoninėme ligmenyje. Anot rašto aiškintojų, jie paima eilutę iš mato knygos, jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko. Jie sako, kad tai nėra du atskiri svetimi žmonės, tai yra du žmonės tavo viduje. Tavo sąmonė ir pasąmonė. Jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Ar suvokit, kad aš ir tu, ir tu, ir tu galime visi pasakyti, mes tikime drauge, bet jeigu du iš jūsų netikės, mes iš tiesų visi negalėsime tikėti. Bet jeigu du iš jūsų, jei du iš jūsų galės tikėti, jūs galėsite gauti ko tik be paprašytumėte mano vardu. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu, prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aleliuja. Būtent gilioje pasąmonėje pasikeitimas ir įvyksta. Jei turi aišku supratimą apie vidinį smegenų darbą pasąmonę, tuomet turi daugiau šansų išsiugdyti tinkamus įgūdžius ar įsitikinimų sistemą, kuri leis tau daryti ilgalaikius pokyčius smegenyse. Kai laikote save beverčiu, Aš nieko vertas, Dievas manęs nemyli, bažnyčia manęs nemyli, niekam aš nereikalingas, niekas manęs nepasilgsta. Tai yra seniai pramintas takas, kuriuo jūs žengite daugybę metų. Norite palikti jį? Ar norite eiti tuo pačiu taku? Po to, kai aš pamokslavau apie tuos seniai pramintus takus, vienas brolis prie ir papasakojo, kad jis buvo kariuomenėje ir juos įspėdavo labai dažnai, neikite pramintais takais, jie bus užminuoti, jūs užmuš. Ir vienas vyras, kuris jį treniravo, ir daugybė kitų kareivių. Vieną dieną kažkas netikėto nutiko, reikėjo surinkti grupę kareivių ir vesti juos. Ir šis vyras, kuris mokė juos, nedarykite to, neikite tais takais. Skubėdamas jis vedė pirmasis grupę. Ir užkliuvo už minos ir sprogo. Jis žinojo geriausiai už visus, bet skubėdamas jis žengė pramintų taku. Mums lengva yra žengti seniai pramintais takais, pralaimėtojo, ligonio takais. Aš, Reiganas, visados mano šeimoje taip yra. Man taip nutinka. Arba gali pulti į kitą kraštutinumą, gali didžiuotis, pasididžiavimo turėti, aš esu Reiganas. Nu ir kas, tai tolygų pasakymui aš esu keulė. Tiesa, nei vienas iš mūsų gimimų, kūnų, pinigais, kitais dalykais neturime viršenybės virš kito žmogaus žemėje. Dovanos ateina iš dangiškojo tėvo ir mes neturėtume to pamiršti. Bet atminkite, daug lengviau eiti į seniai pramintų taku. Ir ką tai sukuria? Spastus, pinklės. Tai yra kaip žmogus pievoje atradęs seniai pramintą taką. Kiekviena mintis, jausmas ir elgsena yra susieta su taku, besidriekiančius smegenyse. Ar rinktumėsi eiti jau pramintų taku, ar brautumėsi per žolės, kad pramintum naują taką. Dauguma žmonių renkasi taką, kuris jau pramintas. Ir mes tai darėme nuo pat vaikystės. Ir būtent dėl to su Dievu taipogi daug nepasiekėme. Mes einame, einame, einame, pakylame taip aukštai, tada krentame veidų žemyn, vėl pakylame, vėl krentame, vėl išsitraukite savo mačetes. Išsitraukite mačetes, savo kirvius, nes tuoj brausimės, darysime kelią. Nebus lengva, bus žolynai, krūmynai, visokie augalai. Bet mes norime sujungti neuronus. Mes norime, kad naujos tikėjimo įsitikinimo sistemos būtų sukurtos. Mes mylimi, mumis rūpinasi, mes turime vertę Dievo akise. Aleliuja. Draugai, ar matot, ką šetonas daro? Kai tu turi tą seniai pramintą taką protę, tu skaitysi rašto vietas, Ir tos rašto vietos eis greta tavęs tuo taku, supratime. Dauguma žmonių paima pavyzdį tos moters rašte, kurie atėjo pas Jėzų ir pasakė, šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo jų šeimininko stalo. Ir ant to seniai praminto negatyvumo tako, jie pastatys tą rašto vietą, kad jie eitų greta jų ir tada jie jausis išteisintais, vadindami save šunimi. Toks mentalitetas jų. Nagi, kodėl? Nes tai yra seniai pramintas takas, toks įtvirtintas. Taigi, kai jie klausysis garsajuošių pranašo, citatų, rašto, jie eis seniai pramintų taku. Jie atims, pridės, dalins pagal savo atitinkamą taką. Tai, ką jie supranta, kas yra praminta jų gyvenime, tai jie tik ir gaus iš to susirinkimo. Aš privalau jums pasakyti, kad aš nesu šuo. Atminkite, ši moteris tai pasakė prieš gimstant Dievo vaikams. Dar niekas nebuvo atgimęs iš aukšto. Nėra krikščionių šunų, nėra Dievo sūnų ar dukterų šunų. Nagi vaikai, mes nesame šunys. Aš neturiu ateiti pas Dievą kaip šuo maldaudamas. Aš esu sūnus, aš galiu ateiti priešais jo sostą su privilegija, o ne kaip šuo. Aš neteinu pas savo tėvą, laižydamas jo ranką po stalu ir maldaudamas jo kažko. Aš sėdžiu šalia jo prie stalo. Aleliuja, aš sėdžiu prie stalo su karaliumi. Bet matote, tai seniai pramintas takas žmonių protuose. Kai jie skaito apie šios dalykus, jie laisva valia atsiduoda tam ir įsivaizduoja, save kaip šunį. Dvasiškai. Jėzau, au, au, au. Jėzau, aš nevertas, aš bevertis, aš apgailėtinas šuo, tiesiog duok man trupinių. Nesupraskite manęs klaidingai, bet aš nenoriu trupinių, aš noriu pilnos lėkštės. Kai kurie iš jūsų prašote trupinių, todėl gaunate išgydymo trupinius. Aš mėgaujusi pilna sveikatos lėkštė. Ar tai tas pats kepalas? Taip, tiesiog riekė daugiau negu trupiniai. Nagi, ar tu nesergi? Sergu, bet aš nepasiliksiu sergančių iš Dievo malonės. Kai kurie iš jūsų tiesiog palendate po stalu, visginate mažą odegėlę. Au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Jeigu tu taip darai, tau derėtų palikti bažnyčią ir sugrįžti į šuns būdą. Nes tai nėra būda. Mes esame čia, kur Dievo sūnus ir dukteriai susitinka. Mes nevalgome trupinių, mes turime pilnas lėkštės, mes turime šakutes, peilius. Aleliuja! Mes norime sėdėti čia prie stalo, uždėti alkūnes ant stalo ir valgyti, ką Dievo vaikai valgo. Mes ne šunys. Draugai, ar suprantat, apie ką kalbu? Seniai pramintas takas. Tuo, ko mes save laikome. Mes manome, kad mes to nusipelnėme. Taigi, kai Dievo vaikai sėdi prie stalo, tu sėdi po stalu, gailiesi savęs, laižai savo žaizdas, visgini savo uodegą, bandai būti draugišku, nagi, baig apsimetinėti. Kai kurie iš jūsų esate tokie patys Dievo sūnus arba dukteris kaip aš, kaip brolis Branhamas. Baikite vaidinti veidmainį. Ar jūs žinote, kad jeigu jūs esate Dievo sūnus arba duktė, o esate po stolu, jūs vidmainys? Jums nepriklauso būti po stolu ir valgyti iš šuns indo. Jūs turite sėdėti šalia mūsų ir kitų Dievo sūnų ir dukterų. bet seniai pramintas takas veda juos po stalu. Aš nesu pakankamai geras, aš nevertas, jiems manęs nereikia, niekas manęs nemyli bažnyčioj. Aš atseksiu nuo tavęs pavadėlio apykaklę aš iškelsiu tavo nuotrauką tau prieš akis kaip veidrodį ir leisiu tau pamatyti, kaip kvailai atrodai, kai ilgiesi kaip šuo, nes tu nepamatysi ten šlapios ilgos nosies, o pamatysi raudonus žandelius dievo dukters ar sunaus. Tu nepamatysi dobermano ar vokiečių aviganio, kuo tu save belaikytum. Kai kurie turbūt manote, kad esate pitbuliais. Bet kai aš laikysiu tą iškeltą nuotrauką su Dievo pagalba, jūs pažiūrėsite į save ir pasakysite, aš ne šuo, aš nesu aviganis, aš Dievo sunus arba duktė. Jūs turite atsistoti, pakilti ir pakeisti savo nusistatymą ir atsisėsti prie stalo kartu su mumis. Aleliuja. O viešpatė. Energijos tekmė tekantis smegenimis yra linkusi tekėti įtvirtintais takais ir apėjimais – Tai mūsų protus padaro dalinai stabilius, tačiau nuspėjamus. Naujausi neurosrities mokslininkų tyrimai patvirtino, kad kartojimas yra išties svarbi dalis, perprogramuojant tiesiant naujus elektros laidus kabutėse smegenyse. Terminas naujų elektros laidų tiesimas reiškia naujų sinapsių, neuronų sandūrų esančių tarp smegenų lastelių formavimą. Kartu sujungtos sinapsės drauge yra ir aktyvuojamos, taip sustiprina savo funkciją. Aš noriu taip stipriai kartoti žodį, kad mano smegenyse audra prasidėtų. O jūs? Aš nenoriu, kad tai būtų tiesiog mano sieloje. Aš noriu, kad du iš mūsų susitartų. Jei nebūtų šio pasikartojimo ir pritaikymo, smegenys nuspręstų, kad sinapsės yra mirusios ir pašalintų jas lauk. Ar jūs galite įsivaizduoti žmonės, kurie girdi žodį, apie jį nemasto savaitės bėgėje, nekalba apie jį, sekantį savaitgalį susirinkimus vėl praleidžia, vyksta į kokias pramogas, sekantį dar kartą praleidžia, po to ateina galiausiai bažnyčia, po tokio laikotarpio ir tada jų smegenys žiūri į visą tai, į Dievo žodį ir jisai laiko jį mirusiu. Nes jie nekalba, nemasto apie jį, nebedituoja apie jį, jie nesidžiaugia juo, taigi smegenys tiesiog pašalina tai lauk. O viešpatie. Įdomu, ar smegenyse yra elektros saugikliai? Norėčiau, kad maniškiai taip užkaistų, kad pradėtų netgi lydytis. Ar jūs norėtumėte maitintis taip stipriai Dievo žodžiu, kad viskas pradėtų lydytis? O, amen, amen. Pasakysi, tai pamišimas. Ne, tai nepamišimas, tai tiesa. Taigi, samoningai ir pastoviai mastant, teigiant tai, ką nori matyti savo ateityje, turi prasme. Kuo daugiau tu ką nors mintimis teigi, tuo stipriau elektrinė smegenų instaliacija palaikys tai, ko trokšti. Kartojimas nervinėse smegenų lastelėse įtvirtina įpročius – Todėl tai pastoviai valdys tavo mintis ir elgesi. Tas pievoje gerai pramintas takas atsirado žmonių, pastoviai juo vaikštančių dėka. Ar jūs dabar matot, kad mes patys praminėme savo takus, mes praminėme juos patys? Būtent dėl to mes galime vaikščioti jais užmerktomis akimis. Draugai, galbūt jūs manimi nepatikėsite, bet jūs faktiškai jaučiatės daug saugiau, eidami tuo pralaimėtojo taku, nusivylusiojo taku, išvargusio žmogaus taku, neįdami teritoriją, kuri jums nepažįstama, ji baugi. Jums daug patogiau, nes tai pasikartojimas, viskas yra jumise, neuronai yra atitinkamai sujungti, jūs žinote, kaip kas vyksta, jūs sakote, o, tai mane nervuoja, tai baisu, kur brolis Donis mus veda, kur jis eina, į dangų. O, kur jis mus veda link? Jis pamokslauja apie tolumas, pievas kažkokias, taip, nes aš esu iš tolumų. Bet aš nenoriu vienas eiti ten, aš noriu jūs visus paimti kartu su manimi tas tolumas. Bet paėmimas nėra šunims. Paėmimas yra vaikams, taigi pakilkite iš po to stalo. Kad pakeistumiai giliausias mintis ir įsitikinimus reikalinga kartojimo disciplina yra atskiro tipo jėga įgaunama, kai asmuo ką nors kartoja. Kartojimas, kartojimas, kartojimas, tai veikia, tai veikia, tai veikia. Šlovinkite viešpatį, ar jūs tikite tuo? Ar dar turite vietos išpažinimams ant šaldytuvų? Pažvelkime šį vakarą į kitus išpažinimus. Jis kasdien mane apkrauna gerybėmis. Psalmių 68.19. Te būna šlovinamas viešpats kasdien. Jis naštas mūsų neša originalę, jis apkrauna mus gerybėmis originalę. O, viešpatė, nori pasakyti, kad Dovidas netikėjo įimu į bažnyčią vieną kartą per savaitę, kai jis eidavo į Dievo namus, jis turėjo tokį santykį su Dievu. Jis neturėjo šventosios dvasios, jis neturėjo valandos žinios, jis net negalėjo turėti gero krikšto dvasios, Bet jis pasakė, mano viešpas yra man toks geras, jis toks gailestingas, jis apkrauna mane gerybėmis. Žiūrėkite, kaip Dovidas tai frazuoja. Jis apkrauna, mes savo protose mastome, o aš apkrautas, aš perkrautas darbais, aš irgi, bet aš gerybėmis apkrautas esu, palaiminimais, džiaugsmu. Nekelkite rankų, bet kiek iš jūsų kartu galite pakartoti tą patį su Dovidu, kad jis apkrauna jūs kasdien gerybėmis. Taigi savo mąstymę, ar jis buvo geresnis už jūs, ar žmogus su senojo testamento išgyvenimu, kuris turėjo tik tai torą, penkias mozės knygas, Jis neturėjo Izaijo, Jeremijo, Ezekielio, Sofonijo, Agėjo, Malachijo. Jis neturėjo naujojo testamento. Jis turėjo, tu nedarysi to, tau negalima daryti to, negalima to. Šiandien mąstydamas apie Dovydą pamaniau viešpatie, tu tikrai žinoji metą, kuriuo Dovydas turėjo gyventi. Nes jeigu jis būtų gyvenęs šią dieną žinioje, kiekviena žinios bažnyčia viso pasaulio mastu išvytų į lauk. Nesu tikras, kaip mūsų bažnyčia sutartų su Dovidu. Jeigu šis žmogus taip elgėsi Senajame testamente, taip liejo savo mintis, turėdamas torą, įsivaizduokite, ką jis šiandien padarytų sėdėdamas mūsų bažnyčioje. Mums reikėtų jam atskirą pastatą pastatyti ant kalvos, kad Dovidas galėtų laisvai ten elgtis, džiugauti. Diakonai turėtų tvarkyti jo namus pastovi, nes jis taip džiugautų, pašėltų iš džiaugsmo, kad visi baldai šalis lakstytų šeštadienio vakarą, kai jis pradėtų kalbėti apie gerybių apkrovimą, jis tai pradėtų šaukti, kad visi langai namuose išduštų ir viskas iš šalis lakstyt pradėtų. Aleliuja, jeigu tai jį paveiktų tokiu būdu, kaipgi tada yra su mumis? Bet štai koks yra mūsų seniai pramintas takas – grįžtu atgal į lovą. Ar jis tave apkrauna? O taip. Dvi neišmokėtos paskolos, du automobiliai neišmokėti. Nekaltinkite Dievo. Nekaltink Dievo, kad tu išleidi daugiau negu uždirbi. Tu turėtum balotiruotis į prezidentus. Tave išrinktų tauta. Tiesiog duok daug pažadų. Nekaltink Dievo. Kaip aš jau anksčiau sakiau, nekelkite rankų, bet noriu jūsų paklausti kai ko. Ar jūs jaučiate, kai Dievas jūs apkrauna gerybėmis? Ne tik vos vos kažką uždeda, kad jūs net nejaučiate niekur negalite pasakyti, o pasilenkite taip, o, broli Doni, ar tai naštos? Ne, tai gerybės. O, šie palaiminimai tokie, kaip kad ta juododė moteris pasakė, Jėzų truputėlį atsitrauktų mane sužeisi, jeigu dar daugiau bus tavo gerybių. O viešpatė, aš noriu būti toks artimas su juo, aš noriu turėti tokius santykius, kad sakyčiau, o Jėzau, truputėlį atsitrauki, tu mane taip apkroviai gerovė, apreiškimais, jėga, tiek daug džiaugsmo, aš nežinau, ką su to daryti viešpatė. Te būna palaimintas viešpats, kuris kasdien mane apkrauna gerybėmis originalė. Kad galėtumėte tai vaizdžiai ir aiškiai suprasti, aš noriu, kad jūs įsivaizduotumėte, kaip einate į savo mėgstamiausią švediškojo stalo restoraną. Aš visada stebiuosi, kai ten patenku. Aš pats ten dažnai nevaikštau, bet kartais einu su kitais žmonėmis, kurie kviečia. Žmonėms reikia praplatinimų ant lėkščių kraštų. Jie įsideda vištienos, įvairiausių daržovių, skirtingų tipų, du skirtingi kukurūzų tipai ir tai tik salotų lėkštė. Po to jie eina deserto, jiems duoda štai tokią mažytę lėkštę, jie ją pakeičia iš štai tokią didelę. Jie prikrauno ledų, šiek tiek to, šiek tiek kitko, šokoladinio pirago, dar kažko. O jie krauna, kiek tik telpa. Nagi, jūsgi žinote, apie ką aš kalbu. O viešpatie jie krauna, kiek tik gali. Jeigu jūs galite tai įsivaizduoti, fiziškai jums nieko gero nebus tiek suvalgius. Bet įsivaizduokite, Dievas nori, kad vasiškai mes būtume tokie atviri kanalai atviri, kad jis galėtų apkrauti mus, krauti. Pasakytumėte, Jėzau, man reikia praplatinimo ant lėkštės kraštų, tu tiek daug krauni, aš nežinau, ar galiu daugiau priimti viešpatie. broli Doni, bet juk tai senasis testamentas. Gerai, luktelk. Sekantis išpažinimas iš naujojo. Jis suteikė apstų gyvenimą. Jono 10, 10. Vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Norėčiau paklausti jūsų, kiek kartų mes padarėme lygiai tą patį, ką gyvatė padarė Edeno sode. Aš jums sakiau tai trečiadienį. Per akimirką jis pilnai pakeitė Dievo tapatybę į velnio tapatybę. O savo tapatybę pakeitė į Dievo tapatybę. Ar jūs matote, ką šetonas bandė jai parodyti, kad Dievas buvo kaip velnės, kad jis melagis, kad jis vagis bandė ją apvokti, o šetonas buvo tas, kuris bandė būti jai geru? Pažiūrėkite, kai Jėzus ateina, jis įvardina velnę. Vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Dėl kiek dalykų žmonės kaltina Dievą. Kilo tornadas, užmušė grupę žmonių ir jie sako, tai Dievo veiksmas, tai nėra mano tėvo veiksmas. Man nesvarbu, kaip tai vadina draudimo kompanija, tai nėra mano Dievas. Bet pažiūrėkit, ką Jėzus sako. Aš atėjau, kad jie, kad jie, ne visi, bet jų grupė. Tai esu aš, jūs ir kiti, kurie išlindo iš postalo. Kodėl tu taip gali sakyti, brolidonį, nes aš daugybę metų savo krikščionybės gyvenimo praleidau po stalu laižydamas ranką. Nežiūrėkite mane taip, jūs tą patį padarėte, bet ačiū Dievui, kad iš jo malonės vieną dieną aš suvokiau, aš nebesu dobermanas arba vokiečio viganis, aš buvau Dievo tributu visą laiką. Bet aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą. Ir ne tik turėtų gyvenimą, bet kad apšiai jo turėtų. Apšiai jo turėtų. Pažiūrėkite į šio žodžio apšiai reikšmę. Neišmatuojamai, be galo gausiai, virš visų skaičių ar mato. Daugiau nėra reikalinga, aukštesnės kokybės, ypatingas, nepranokstamas, neeilinis. Vėlgi, aš nekalbu apie namus, žemės, rubus, batus, motociklus, visus tuos dalykus. Apstus gyvenimas – tai nėra vien tik tai dalykai, kuriuos tu turi. Išorėje Draugai, aš žinau daugybę žmonių žinioje, skirtingose pasaulio šalyse. Jie uždirba daug pinigų, turi gražius dalykus, tačiau rašo man laiškus pastoviai. Aš viską atiduočiau, aš viską atiduočiau, jeigu galėčiau būti jūsų bažnyčioje. Bet aš gyvenu Kanadoje, negaliu išvykti, aš gyvenu Belgijoje, gyvenu Pietų Afrikoje, ten kitur. Doni, perdok savo bažnyčios nariams, kokie jie yra palaiminti. Ne dėl to, kad aš jūsų pastorius, ne dėl to, kad jūs čia, bet dėl to, kad Dievas yra čia ir mes esame pakankamai paprasti, kad tikėtume jo žodžiu. Taigi, jeigu jis atėjo, kad aš turėčiau gyvenimą, apšį jo turėčiau, daugiau negu reikia. Tačiau rodos, kad kai mes įtikime, mums yra pajungiama lašelinė. Angelas atraitojo rankovę, suranda tą tinkamą veną, po to rankovę užraitoja atgal ir rodos angelas prieina prie lašelinės, paspaudžia pip, pip, pip, pip mažą mygtukėlį lašelinėje ir vos vos ne vos užtenka džiaugsmo, kad tu galėtum išlikti gyvų. Vos ne vos užtenka ramybės. Aš tiesiog visados esu ant tos ribos nervinio išsekimo. Labai gėda. Aš visados esu ant pasirinkimo ribos, ėjimo arba neįimo į bažnyčią reikia mesti monetą, bet man taip nėra. Dėl to, kad moneta jau yra numesta, kaina užmokėta. Amen, kodėlgi aš turėčiau gyventi ant nervinio išsekimo ribos, gyventi su lašeline, kurios džiaugsmo resursai išsenka. Jeigu aš ir būčiau pajungtas prie lašelinės, ji yra susieta su gyvenimo upe. O, garbė Dievui, garbė Dievui, tai nemaža srovelė, mano taurė liejasi per viršų. Iš tiesų, gerumas ir malonė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aleliuja, aleliuja. Pasakysi, aš norėčiau, kad galėčiau turėti tai, apie ką tu kalbi. Atsisakyk savo spastų. Atsisakyk savo pinklių, žabangų. Nenustok tai kartoti, nustok mąstyti apie tai. Kai kurie galvojate, kad jūs pozityvus, nes to neišsakote žodžiais, bet jūs pasąmonė apie tai mastote. Broli Doni, aš padariau, ką tu sakei, ir po savaitės aš perkeistas, aš abejoju tuo. Neįmanoma, kad tose džiunglėse tu prakirtai naują taką per vieną savaitę. Nagi, nebūk suvedžiotų. O, pasiklausykite. Jis nori mano draugijos Jono 17.24 Tėve, aš noriu. Atminkite, tai yra vienintelis asmeninis dalykas, kurio jis prašė, kai jis buvo čia žemėje. Tėve, aš noriu, kad tie, kuriuos davėjai, būtasis laikas, taip pat būtų su manimi ten, kur aš esu. Kad jie matytų mano šlovę, kurią man suteikiai, nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą. Taigi, ar tai jums skamba taip, lyg tai kažkas jūsų nekenčia? Ar tai skamba taip, lyg kažkas, kuris negali išklausyti jūsų maldos? Kaip kažkas, kuris negali iškesti buvimo šalia jūsų? Tai jo asmeninė malda, vienintelė. Brolis Brahamas sako, vienintelis dalykas, ko jis prašė, tai buvo jūsų draugijos. Jis nori ne tik brolio Branhamo draugijos, bet mano ir tavo. Nenustepkite, jis ne vien tik nori to mileniume, Jis nori to būtent dabar šią akimirką. Matote, kai aš būsiu perkeistas ir sutiksiu į paimime, man nereikės ilgų prisistatinėjimų, mes žinosime iš karto apie ką kalbėti. Suprantate, apie ką aš kalbu? Aš nenoriu, kad mes būtume tokie tolimi, toli vienas nuo kito, kad aš sakyčiau, viešpatė, kaip tau sekasi, gera tave matyti, šimtas metų, viešpatė. Aš noriu iš karto iš laiko pereiti jam žinybę, štai taip. Pasiklausykite sekančio. Atminkite, aš neieškojau šių išpažinimų internete, kad juos surinkčiau ar paimčiau, Šventoji dvasia mane įkvėpė ir šiuo eiliškumu aš juos sudėjau. Aš ne prieš internetą ir panašiai, bet aš manau, kad mūsų susirinkimams reikia unikalaus pritaikymo. Jis yra mano tinkamumas. Reikšmė žodžio tinkamumas yra sugebėjimas arba kompetencija atlikti dalyką kažkokį. Antras korintiečiams 3.5. Ne todėl, kad būtume patys tinkami, ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas, sugebėjimas arba kompetencija daryti kažką iš Dievo yra. Iš Dievo. Jūsų tinkamumas, sugebėjimas būti tinkamo tipo žmonomis sesės yra iš Dievo. Būti tinkamų vyrų, fermerių, dažytojų, fabriko darbuotojų, pamokslautojų, diakonų, bet kuo. Aš pastoviai pasitikiu juo, nors daugiausiai gyvenime pamokslauju. Aš prisimenu tai. Kai aš turiu sunkumus bažnyčioje, aš pastoviai grįžtu pas jį ir sakau viešpatė Dieve, tu pasakei man čia atvykti, tu prakalbai man ir pasakei čia atvykti. Aš nenorėjau atvykti, aš nenorėjau palikti vietos, kurioje buvau, man buvo patogu ten. Man buvo patogu ten, kur niekas beveik manęs nežinojo, man patiko tai, bet tu man prakalbai. Žinote ką, aš primenu jam jo žodį, aš primenu jam pašaukimą, kurį jis man davė, jo nurodymą. Kaip Evangelijos tarnautojas, aš primenu jam, kad mano tinkamumas, sugebėjimas, aš galiu išlikti čia tik tol, kol jis man duos sugebėjimą ir tinkamumą. O, tai ne silpnumas mano arba tavo pusėje, jūs sesės, kurios norite susituokti, norite turėti vaikų, tačiau nekenčiate namų ruošos darbų, ateikite prie jos sosto, sakykite tėvė, tai yra dalis buvimo žmona. Aš nenoriu, kad mano vaikai ir vyras auktų kiaulydėje, Viešpatė, duok man sugebėjimą, tinkamumą atlikti šį darbą ir atlikti jį gerai. Garbė Dievui. Antras korintiečiams 9.8. O Dievas gali jūs gausiai apdovanoti visokiojopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti, originalę turėtumėte tinkamumą ir turtingi kiekvienam geram darbui būtume. Turtingi kaip gėlė metaforoje, kuri atsiskleidžia vienas luoksnis po kito – kaip rožėje. Kiekvienam geram darbui, ne tik bažnyčioje, bet namuose, diakonai, galbūt yra dalykai, kurių jie nemėgsta savo darbe. Arba kiti muzikantai, iš kur jie gaus sugebėjimą ir tinkamumą. Jų tinkamumas nėra iš žmonių, Donio Reigino tinkamumas nėra iš kitų. Yra dalykai, kuriuo aš nemėgstu iš vis galbūt. Nagi, jūs irgi galite pasakyti amen, su jumis yra lygiai taip pat. Mane svarbu, kaip jūs mėgstate, ką darote, vis tiek ten yra kažkas, ko jūs nemėgstate. Dievas tai padarė tokiu būdu. Na, šlovinkite viešpatį. Aleliuja. Pasiklausykite šito. Šetonė, jeigu tu vis dar čia, rekomenduočiau tau palikti šią patalpą. Nes tai tave prislėgs. Jeigu tu toks kvailas, kad iki šio momento čia sėdi, tai tavo problemos. Pasižiūrėkite. Jis niekados manęs neperkraus. Pirmas korintiečiams 10.13. Jums tekęs pagundimas tai yra tik žmogiškas, originalė įprastas visiems žmonėms, bet Dievas ištikimas. Ar tu supranti, kai tu eini per išbandymą ir pastovi girdi tą balsą, Niekas tavęs nesupranta, tu vienintelis, kuris išgyveni, tai sudrausk tą balsą, nes aš pasakysiu, kas tai yra. Tai yra velnės, kuris bando tau pasakyti, kad niekas tavęs nesupranta, niekas susitapatinti negali su tavimi ir bendrauti. Nes jeigu niekas tavęs nesupranta, kur tu esi, tuo labiau negali gauti jokios pagalbos iš tokių žmonių, kurie nesupranta. O aš gausiu pagalbą iš Dievo. Ne, nes Dievo kūnas yra žemėje. Dievas nenusileis iš dangaus enmorfės formoje ir pasakys tau padrasinimo žodžius. Jis tai padarys per savo kūną žemėje. Jis tarnaus per kūną, bet jeigu tu atsikerti nuo kūno ir sakai, niekas nesupranta manęs, aš vienintelis tai išgyvenu, tu sudrausk tą velnį ir pasakyk šetone, tu esi melagis. Mano broliai ir sesės taipogi eina per tai, ir Dievas gali kažką įdėti jų širdyje, kad jie pasakytų man padrasinimo žodžius. Broli Doni, tu niekados neturėjai mano išbandymų. Tai tiesa bet kažkas kitas turėjo. Tai yra tiesa arba Dievas melagis. Aš perskaičiau šią rašto vietą daugybę kartų ir nemačiau nei vieno iš jūsų vardų. Išskyrus Jonas, jis turės kitokius išbandymus. Išskyrus Petras, niekas daugiau neturės tokių išbandymų kaip Petras. Garbė Dievui. Garbė Dievui. Jums tekęs pagundimas, tai yra tik žmogiškas, įprastas visiems originalė. Niekados to nepamirškite. Žinote, stebina, kaip kai kurie išlenda iš postalo iš buvimo šunimis, tampa žmonėmis, kai mes norime. Ar suprantate, kad kai kurie žmonės priima išbandymus ir sunkumus, kad įgytų išskirtinę reputaciją, pagarsėjimą, Keistas yra kai kurių žmonių požiūris į išbandymus. Rodos, kad tai išskirtinis išbandymas toks, kitoks nei visi. Tai yra melas. Bet kažkaip jie įgyja tą reputaciją, pagarsėjimą tokį, kad niekas niekada neišgyveno to, ką jie išgyveno. Na, šlovė viešpačiui. Anot Biblijos, tu kovoji su tuo pačiu, su kuo ir mes kovojame – Galbūt mes kovojame skirtingais būdais, broli Džekai, bet visi išbandymai yra įprasti žmonėms. Būtent dėl to, kai Jėzus atėjo, jis buvo gundomas kaip įprastas žmogus. Jis nebuvo išskirtinis, jis neišgyveno ypatingų super išbandymų, kurie yra virš visų mirtingųjų, tada jis negalėtų būti tinkamo tipo vyriausiųjų kunigų. Jeigu jis būtų turėjęs kažkokią tai super reputaciją, aš galėčiau pasakyti, kunigė, tu nesupranti, per ką aš einu, ką aš išgyvenu. Nesvarbu, ką aš išgyvenu, ką tu išgyveni, viskas susiveda į tris kelius – kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Taigi Jėzus nugalėjo visą tai Taigi kiekvienam Dievo sūnų ir dukteriais gali pasakyti, tai per ką jūs einate, yra įprasta ir netgi žemiau to, per ką aš perėjau. Šie išpažinimai neprivers jūsų šaukti iš džiaugsmo, bet iš tiesų padės jums, kai būsite nusivylę. Jums tekęs pagundimas tėra tik žmogiškas, įprastas žmonėms. Bet Dievas ištikimas – Pasiklausykite, bažnyčia, jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia. Pasiklausykite, bet kartu su pagundimu duos ir išeiti kelią originalę. Ne pagundimą patrauks, bet duos kelią kartu su pagundimu, kad jūs galėtumėte pabėgti. Taigi štai šetonas paspendė spastus žabangas. Dievas nenupūstų spastų, nesunaikins jų, bet Dievas duoda tau kelią, kad tu pabėgtum viduryje tos situacijos. Galbūt yra įtrauktos tavo aistros, emocijos, tavo protas yra įtrauktas, bet Dievas duos kelią pabėgimų, jeigu tu norėsi pabėgti. Man patinka toks pabėgimo kelias. O jums? Ar jums patinka, kai jūs klausotės, žinote, galbūt jūs nekenčiate savęs, kai papuolote išbandymą, kodėl aš tai padariau, kodėl aš pasiklausiau to ir staiga vidury, kai šetonas jau stumia jūs į spastus, jau nori jūs į požeminį kalėjimą įkalinti ir turi įvairias aistras pasiuntęs mintis jums įvairius dalykus ir staiga, kaip su Petru. Ką Jėzus padarė? Jis pasiuntė gilų miegą atsirėmė į kalėjimo sargą. Oi, oi. Ir staiga jisai oi, užmygo. Ir angelas atėjo, atvėrė duris. Petrai, Petrai, einam iš čia. Ar jums patinka, kai vidury išbandymo jis duoda kelią? Aleliuja, vidury išbandymo problemoje. Kodėl? Nes jis žino, kad kai kurie iš mūsų negalėsime pradžioje to atsisakyti. Jis žino, kad kai kurie iš mūsų per toli nueisime. Jis žino, kad kai kurie iš mūsų būsime pagauti šių išbandymų požymėje. Bet jis sako, aš duosiu jums kelią tada, kai jūs jau beveik pagauti, kai jūs jau beveik spastuose, kai rodos nėra kelio išsigelbimo. Jis sako, o ne, yra kelias, nes aš padarysiu tą kelią. Aš nusileisiu ugnies tulpo pavidalę ir aš užmigdysiu tą sargą, atidarysiu duris ir išvesiu tave. Šlovė viešpačiui, aš išvesiu tave. Dar keli. Jis apsaugos mane. Antras tesalonikiečiams 3.3. O viešpats ištikimas. Jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. 1 Petro 4.19. Todėl tie, kurie kenčia pagal Dievo valią, te paveda savo sielas jam ištikimajam kurėjui. Ištikimajam kurėjui. Oho, kodėl neištikimajam išgelbėtojui? Kodėl neištikimajam atpirkėjui? Kodėl turėtum pavesti savo sielą ištikimajam kurėjui? Pamastykite apie tai, kas čia sakoma. Jūs pavedate savo sielą tam, iš kurio jinai atėjo. Iš ko? Iš kurėjo. Jūs buvote su juo prieš jam tampant atpirkėjų. Garbė Dievui. Jūs buvote su juo prieš jam pasireiškiant išgelbėtojo atribute. Ir kai išgelbėtojo atributas bus užbaigtas ir atpirkėjo atributas bus užbaigtas, jūs grįšite atgal su juo, naujo kūno išraiškoje kartu su kuo? Kurėju. O, garbė Dievui. Taigi, jūs pavedate savo sielas ne tik atpirkėjui, ne tik išgelbėtojui, bet kurėjui savo sielų. Pasiklausykite, Judo 1.24. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius. Nenupuolusius. Ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus. Viešpatė pasigailėki, o viešpatė Dieve, Būtent dėl to aš nenoriu Laudikėjos marškinėlių su užrašu Aš išgyvenau Laudikėją. Žinote, toks prisliūkinu, viena ranka tabaluoja, sulaužyta melinė, po akim tris dantis išmušti, koja vos velkasi. O viešpatie, aš nugalėjau. Ką manai, viešpatie, ar aš puikiai atspindžiu pergalingą krikščionį? Ne, tu atrodo kaip iš nežinia kur ištrauktas. Draugai, aš nebūsiu toks, kuris vos ne vos išsigelbės. Aš nebūsiu tas, kuris vos ne vos praslys. Aš nebūsiu tas, kuris per plauko storumo plyšelį prasibraus. Jūs klaidingai pritaikote tą rašto vietą Senajame testamente, kur sakoma apie amžinai darbą. Jis jau užbaigtas. Aš ir jis esame iš to pačio šaltinio. Jis mano brolis. Aš turiu amžinybės vertę. Aš ne, vos ne vos išsilaikysiu, aš ne vos ne vos išsigelbėsiu iš Dievo malonės, aš jau padariau tai. Jis tai padarė už mane iš savo malonės. Man patinka šis. Aš esu jo o jis mano. Giesmių giesmė, šeštas skyrius, trečia eilutė. Aš esu mylimojo, o jis yra mano. Jis gano tarp lelyjų. 70. Aš priklausau savo mylimajam, o jis geidžia manęs. Jis geidžia manęs, Jis nori manęs. Jis nori, kad aš būčiau paveldėtojų amžinojo gyvenimo. Jo troškimas yra nukreiptas į mane. Tuo, kuo jis yra, jis nori pasidalinti su manimi. Dar vienas. Rašto vieta bus Jono 4.14. Išpažinimas, aš turiu gyvąjį vandenį. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinai gyvenimą. Tai nereiškia, kad tu apskritai nenorėsi daugiau vandens. Jėzus pasakė, tas nebetrokš, bet tu nebetrokši tos vandens formos, kurią gėri anksčiau dvasinė paralelė. Kaip tai yra? Kaip žmogus gali norėti pasigerti, tikras atsivertė žmogus pripildyta šventąją dvasia, jų siela užanspauduota, kiekvienas troškimas nuodėmės yra pašalintas iš jų sielos, kaip jie gali eiti, užmušti kažką, paleistuvauti, daryti visus tuos dalykus, kaip? Bet jeigu tu taip elgiesi, tu padarai Jėzų melagių. Jėzus pasakė, jei kas gers tą mano vandenį, jis niekados nenorės to seno gyvenimo. Jis niekados netrokš tų dalykų. Kodėl? Nes jis yra užanspauduotas toks žmogus Dievo akivaizdoje. Ta sąmonė sena yra mirusi. Hebrajams 10.2. Argi tos aukos nesiliautų, kalba apie aukas Senojo testamento. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių. Aukotojai vieną kartą apvalyti neturi noro daryti nuodėmės. Broli Doni, sakai, ar aš nepadarysiu klaidų, aš to nesakau, bet tu nenorėsi to daryti savo sieloje ir kai tik tai padarysi, iškart atgailauti norėsi. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme. Pažiūrėkite, draugai, aš netėjau šią bažnyčią. Ši bažnyčia nėra mano šaltinis. Mano šaltinis yra mano viduje. Klaidingai nesupraskite, aš neturiu vykti į Jeffersonville, kad gaučiau šviežio vandens. Viduje aš turiu savo vandenį, savo šaltinį. O, šlovė Dievui. Aš pasakiau, aš turiu savo šaltinį. Ačiū Dievui už prabudimus, ačiū Dievui už šį tarnautoją, aną tarnautoją, bet aš dėkingas, kad aš neturiu eiti pas juos, kad atsigerčiau. Aš turiu savo viduje savo trykštantį šaltinį. Vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens. Pažiūrėkite žodžio versmė reikšmė. Pegė žodis originalė. Šaltinis. Versme maitinamas šaltinis. Taigi tai yra šaltinis, kuri maitina versmė. Ar suprantat, kodėl daugumai žmonių įgrįsta žinia? Jie geria iš žinios cisternų. Tie pamokslautojai pamokslauja tas nesąmonės daugybę metų, Visa tai, kas vyksta internetiniuose tinklalapiuose, tie klausimai, abejonės, visa tai sukėlė tie pamokslautojai. Jie daugybę metų pamokslavo, kad Brankamas buvo tobulas. Dievas iš savo malonės įspėjo mus apie tai prieš daugybę metų, tai neturėjo mūsų sudrebinti, bet tie žmonės sukūrė šią dilemą, kurioje jie dabar yra. Jie atranda tą, to nesupranta, žinia, jie negali to paaiškinti, bet matote, mūsų šaltinis nėra Branhamo maldykloje, mūsų šaltinis nėra Happy Valley, mūsų šaltinis yra mūsų viduje šventai dvasia. Ir tai nėra žmonių sukurta cisterna. Ir tai nėra brolio Donio vandens cisterna, kad turėtum vandens pompą pumpuoti tą vandenį. O, šlovė Dievu, aleliuja, ar brolis Donis savaitgalį pamokslaus? O, garbė Dievui, gausiu gaivaus vandens. Bet Jėzus pasakė, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens. Tai yra šaltinis, maitinamas versme iš tiesų. Tai yra labai neįprastas šaltinis. Pažiūrėkite, kaip Jėzus tai įvardina. Jame versme vandens, trykštančio į amžinai gyvenimą. Taigi žodis trykštančio reiškia halomai originalę. Šuolis, liūpsnis, stipri, staigi srovė. Tie iš jūsų, kurie gerėte vandens iš paprasto kaimiško šulinio, žinote, kad vanduo šulinyje yra ramus. Kas turėjote šulinius savo namuose? Arba bent jau matėte? Taigi, jie turi kasti giliai iki požeminių vandenų, jie padaro grežinį ir vanduo pradeda rinktis. Jis iškyla, nes tai yra mažiausiai sunkio jėgos veikiama vieta, taigi vanduo susirenka. Kai buvome vaikais, man dažniausiai tekdavo semti vandenį tiek ryte, tiek vakare, tekdavo jį nešioti į namus ir visgi vasarą šulinys nusekdavo, taigi mes turėdavome pradėti naudotis senąją cisterną. Garbė Dievui, jeigu tu nuotaka, turi klausytis mūsų pamokslų, cisterna. Aleliuja, į paėmimais tie, kurie užsiprenumeravo mūsų naujienas. Cisterna. Kadangi buvau vyriausias, man tekdavo lopyti tą senąją cisterną. Kai kurie žiūrite į mane taip, liktai aš būčiau iš kitos planetos. Ta didelė cisterna buvo įkasta giliai žemėje, galinėje mūsų kiemo dalyje daugybę metų, prie senojo namo kopečiomis mane nuleisdavo į tos cisternos vidų. Prieš tai išpumpuodavo vandenį, kiek buvo įmanoma, ir ta cisterna pasidarė nesandari, taigi aš turėdavau ją lopyti. Taigi aš turėjau užtaisyti visus plyšius, ten viduje būdavo visokių svirplių, šliužų, vabžių, žinios tik, e, e, turėjau menį šitų kaip jų drėžų, taip. Angos viršuje laikydavo žibintuvą šviesą, kad aš galėčiau matyti, ką aš darau, kas vyksta. Turbūt aš buvau pats greičiausias cisternų lopytojas, koks tik egzistavo. O paskiau tėtis stebėdavosi, kodėl tie lopiniai nesilaiko. O, būčiau galėjęs jam papasakoti, bet to niekada nedarydavo, nes bijojau skausmo. Bet aš būčiau galėjęs pasakyti, kodėl jie nesilaiko. Jeigu aš būčiau skyręs tinkamai laiko, viskas būtų tvarkoj. Aš nekenčiau, kuomet reikėdavo leistis į tą cisterną, o būtent dėl to jūs manęs neuždarysite šios žinios cisternose kitų žmonių. Kai tau pasako, tu turi užlopyti skilės, turi sakyti atitinkamus žodžius, pagal šablonus elgtis, turi taip daryti ir pakol tu pumpuosi su ta vandens rankinė pompa, viskas bus gerai. Kas nors žino, ką reiškia rankinė vandens pompa? Keli iš jūsų? O brangus viešpatė, nejaugi aš pats seniausias šiame pastate. Kas nežinot, ką reiškia rankinė vandens pompa, gerai toj paaiškinsiu. Tai labai sudėtingas įrenginys. Tai tokia pompa su rankena, apačioje yra guminė tarpinė, tu štai taip įpili šiek tiek vandens, yra ilgas vamzdis, kuris yra iki pat šulinio apačios, tu pradedi pumpuoti ir kad nebūtų liūdna, pradedi gėdoti. Šlovė dievų, jis mane išgelbėjo. Greičiau, broli, šlovė dievų, šlovė dievų, jis mane išgelbėjo, jis nutraukė visus pančius. Tu įpili dar šiek tiek vandens, pumpuoji, pumpuoji ir jau pradedi girdėti, kaip tas vanduo kyla. Ir neužilgo štai jis pasirodo. O, garbė, aš pajaučiau. Jis mane išlaisvino, jis mane išlaisvino, dar pumpoji. O vargšelis, šlovinimo lyderis sako, brangus dievai, jaučiuosi likti turėčiau širdies smūgį po tokio pompavimo. Kaip gera, kad eini į dievo namus. Čia sėdi žmonės. Kaip tau sekasi, broli? Kaip tau sekasi, broli? Kaip tau sekasi, sesė? Visų vardai turėtų būti sekasi gerai. Oh, o, kaip tau sekasi? Gerai. Man iš tiesų gerai sekasi. Man iš tiesų gerai sekasi. Aš burbuliuoju kaip vanduo. Mano viduje šaltinis burbuliuoja. Tai versme maitinama šaltinis. Ar jūs suprantate, kodėl asmeniui, kuris turi šį šaltinį savyje, yra neįmanoma, tai yra prieš Dievo dėsnius, kad toks žmogus ištrokštų kada nors? Kaip tai manoma? Tie, kurie turi šaltinį, kuris yra maitinamas gyvąją versme, jie negali būti ištroškę. Kai susiduri su sunkumais, problema yra tavo čiaupė arba vandens tiekime arba protė, arba... Tai ne tai, kad trūkumas yra šaltinėje, ten pilna vandens. Atsistokime. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu? tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, šaltinių vandens originalė, trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Taigi netgi, kai aš esu išvargęs, mano šaltinis burbuliuoja. Netgi, kai aš sergu, kai esate nusivylę, šaltinis niekados nenustoja burbuliavęs. Nes šventoji dvasia neturi blogų dienų, kaip mes jas vadiname. Ji neturi nusivylimų dienų, visada geros dienos. Šventoji dvasia visados burbuliuoja kaip vanduo. Žinote, draugai, tai sukelia man dviejopas emocijas. Aš toks laimingas, tačiau tai mane ir nuliūdina. Todėl, kad aš manau, štai šie didingi lobiai, turtai – mūsų vardai užrašyti ant jų. O mes gyvename taip toli nuo jų. Šie žodžiai nėra ginčytini. Negalima ginčytis. Tai yra mūsų viešpatės Jėzaus žodžiai. Žiūrėkite, kur link šis vanduo trykšta. Taps jame vandens šaltiniu, trykštančiu į amžinai gyvenimą. Jau jame viduje. Tai nėra laikina. Tai nepriklauso nuo lietaus, sausros. Tai nėra rezervuaras, kuriame tu saugai vandenį juodai dienai. Dievui nereikia to. Jam tai reikia pakankamai vietos tavo širdyje, kad tilptų tas šaltinis. Ir turi savo asmeninį versme maitinamą šaltinį. Šis išorinis žmogus gali taip nusivilti, nusiminti, kūnas taip susirgs, tu tapsi toks išvargintas, tiesiog pasaulio dalykais, kurie yra aplink tave. Bet jeigu tu galėsi atsiskirti, pasinerk į tą šaltinį. Supraskite mane teisingai, prašau, Dievas nori, kad tu ir aš, kad tu ir aš padėtume kitiems maldoje, kitokia pagalba, bet Dievas niekados nenorės, kad tu mažintum, slopintum kito žmogaus šaltinį, kuris yra kiekviename Dievo vaike. Ar aš galiu tau padėti? Žinoma galiu. Kiti broliai, sesės taipogi, bet ta pati Biblija, kuri pasakė mums nešti kitų naštas, taipogi sako nešti savasias. Yra metas nešti kitų naštas ir yra metas, kai mums patiems reikia pagalbos. Bet nesijaudinkite, aš neteisiu bandydamas išgręžti naują gręžinį šulinio, aš tiesiog išvalysiu kanalus. Jeigu jūs gavote šventą dvasę, ji jau išgrėžė šulinį. Amen. Tai nėra kažkokia šachta vandeniu laikyti. Tai nėra taip, kad tu turi vamzdžius nutiesti iš šio prabudimo, du vamzdžius iš kito, iš jaunimo stovyklos savo nutiesti vamzdžius, iš kitos stovyklos ir bandyti, o, šlovė, bandau surinkti visus lašelius, galbūt išsilaikysiu iki kitos Luzianos stovyklos. Pamirškite, jūs turite šaltinį, jauni žmonės, nevykite į Luzianą, kad užpildytumėte savo šaltinį, Paimkite savo į šaltinį, kuris yra jūsų viduje. Ta trykštantį šaltinį savo viduje. Tie kiti jauni žmonės pamato, kad jūs neturite būti mirusiais žinioje. Jūs galite būti gyvi su savo asmeniniu šaltiniu viduje. Ačiū viešpatie. Pasimelskime drauge. Viešpatie Jėzau. Šį vakarą aš meldžiu tėvę, kad tu padėtum kiekvienam. Viešpatė, kai paskutinės kelias savaitės aš žiūrėjau šiuos dalykus, maščiau apie juos, nagrinėjau raštą, maščiau savo širdyje, kiek iš tų dalykų aš dar nepanaudojau. Kaip tavo pranašas pasakė, kai mes tampame atgimę iš aukšto, Dievas duoda mums čekių knygelę. Ten yra pakankamai čekių, kad padengtų visus mūsų poreikius visos kelionės metu. Viskas, ko mums tai reikia, tai yra pasirašyti. Tavo vardas yra ant jų, bet bankas jų neprims, jeigu mes savo vardo ant jų taipogi neužrašysime ir neužpildysime. Viešpatie, aš prašau, kad tu padėtumėj mums. Brangus ah, Jėzau, aš ir kiti žmonės, kuriuos aš pažįstu, aš girdėjau jų liūdimus, ką tu darai jų gyvenime, iš skirtingų pasaulio šalių, aš dėkoju tau už tai. Tai nėra kažkoks mažas, izoliuotas prabudimas mūsų bažnyčiai čia. Mes nenorime to, mes nenorime tokio prabudimo. Mes norime prabudimo, kuris atviras visai Dievo nuotakai. Mes nieko neslėpiame, mes nieko tokio nedarome, mes tiesiog džiaugiamės, kad esame visi to dalimi. Mes norime dalintis gerais dalykais, kuriais tu daliniesi su mumis, nes tai yra tavo gerumas. Viešpate Jėzau, padėki mums šį vakarą. Te mes priimsime šiuos pozityvius dalykus. Viešpate, kai sergame, esame pavargę nusivylę. Tie iš jūsų, kurie priemėte atgimimą iš aukšto, jūs žinote, kad tas šaltinis jumise trykšta netgi, kai sergate, netgi, kai esate išvargę. Viešpatė, aš žinau, kad netgi sėkmininkose – Aš neturėjau žodžio atgimimo sieloje, bet aš žinau, kad turėjau kažką, kas mane išsaugojo, buvo su manimi. Viešpatie, aš niekados nepamiršiu tos nakties vakarų Virginijoje, mano žmona tai pamena, kažkas mane atakavo ten, toje vietoje, kur mes gyvenome, Aš kritau tiesiai ant lovos, aš maniau, kad mirštu. Ir tada aš nežinau, kas tai buvo. Ir vis dar iki šiandien aš nežinau. Bet aš pasakiau žmonai paimti Bibliją ir perskaityti 91 psalmą. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlėje pasilieka. Sako viešpačiui, tu, mano priebėga ir mano tvirtovė ir taip toliau, jis skaitė Ir staiga aš pradėjau jausti tą sunkumą, tą springimą, kosulį, kuris spaudė mane ir norėjo atimti gyvybę. Viešpatė Dieve, aš pajaučiau, kaip tai patraukė mano manęs vis labiau ir labiau. Pradėjau jaustis daug geriau. Aš džiaugiuosi, kad netgi tuo met aš išmokau, kad tu esi gyvas Dievas. Taigi, kai aš atėjau į šią žinę, susidūriau su žmonėmis, kurie bandė atimti tą šaltinį iš manęs, užvaldyti. Viešpatie norėjo iškasti ir padaryti cisterną, bet mes netiduosime savo šaltinio už kažkokią tai cisterną. Mes nepriklausysime jokiai stovyklai, jokiai denominaciniai dvasiai. Mes esame laisvi žmonės. Mes laisvi žmonės, Dieve viešpatė. Mums nereikia cisternų šioje bažnyčioje, žmogaus sukurtų dalykų. Mes norime gerti tą gyvą į vandenį. Mes savęs neišlaikome, tu mus išlaikai. Mes nepriklausomi nuo savęs. Tu esi mūsų priklausomybė. Mes negalime to padaryti, tu tai už mus darai. Tai yra mūsų išpažinimai. Mes tai padarysime, bet iš tavo malonės mes būsime be kliaudos tavo akivaizdoje. Mes būsime šventi tik tavo šventume, mes būsime teisūs tik tavo teisumu. O, garbė Dievui, mes esame tavyje, mes esame laisvi nuo nuodėmės, nuo nuodėmės ir mirties įstatymo esame laisvi dėl to, ką tu už mus padarei. Mes esame tavo, o tu mūsų, mes esame nupirkti už kainą, aleliuja, mes turime vertę danguje. Mes esame mylimi, mumis rūpinamasi. Aleliuja. Ačiū viešpate Jėzau. Ačiū viešpate Jėzau. Tarnaukis savo vaikams šį vakarą. Padėki mums ištraukti savo mačetes. Te mes paimsime šiuos žodžius. Te jie nemanys, kad tai įvyks savaime dėl to, kad jie klausosi pamokslo. Reikės darbo, disciplinuoti save Padėki mums viešpatie. Padėki mums viešpatie. Mes nenorime grįžti ten, kur visados buvome, tai mano šeimoje slypi, tai senas sunaikinimo takas. Spastai. Padėki mums viešpatė Jėzau. Padėki mums viešpatė Dieve. Viešpatė, jeigu yra tokių, kurie geria iš tos senos cisternos, to žinios kabutėse supratimo. Viskas, ką jie te turi. Jie žino tai, ana, kitką. Viešpatė tai nieko nesuteiks. Mes norime šaltinio išgyvenimo. Šaltinio. Moteris prie šaltinio buvo tobulas pavyzdys. Ji sutiko šaltinį prie šaltinio. Aleliuja. Ji sutiko tikrai šaltinį prie šaltinio. Ji turėjo penkis vyrus, buvo su šeštuoju, tačiau kai jis sutiko šį septintąjį vyrą, visi kiti neteko jokios vertės. O, šlovė Dievui. Viešpatė Jėzau. Su mumis buvo tas pats viešpatė, mes nuo vieno prie kito vyro lakstėme. Bet ačiū Dievui, kad prie šaltinio atradome šaltinį. Viešpatė mes ieškojame stebuklų ženklų, vykome iš vieno palapinio susirinkimo į kitą, bet vieną dieną mes atradome gyvojo vandens šaltinį, trykštantį į amžiną į gyvenimą. Aleliuja. Viešpatė šį vakarą mes dėkojame tau už kiekvieną tikrą tikintįjį, kuris yra čia ir visame pasaulyje, kurie transliuoja susirinkimus, kurie išgyveno tave savo gyvenamajame kambaryje, palaimin, kurie bebūtų. Jie turi savo asmeninį šaltinį. Tai nėra uždžiūvusi cisterna prieš 30 metų. Tai yra gyvojo vandens šaltinis. Jis burbuliuoja, kai jie nusivylę, kai jie yra silpni. Jis yra maitinamas gyvosios versmės. Ačiū viešpatė Jėzau. Aleliuja. Ačiū tau viešpatė Dieve. Ačiū viešpatė Dieve. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį. Aleliuja. Jūs mylite jį vaikai? Visomis širdimis? Jūs tikite, kad šie dalykai yra jums skirti? Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų jam sekasi. Netokie yra bedieviai, Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo. Bet mes nesame bedieviai. Išlyskite iš po stalo, laižydami šeimininko rankas, paimkite žodžių vedrodį, pažiūrėkite į tą žodį ir suvokite, kad jūs nesate šuo, jūs negyvulys, jūs žmogus su siela ir Dievo tributu. Dievas pašaukė jūs, pašventino jūs ir davė jums gimimo teisę. Amen. Mes turime gimimo teisę. Ar pamenat Senojo testamento istoriją, kai gimė mažas asiliukas? Pirmagimis. Ne visai sveikas, silpnas, nereikalingas. Bet pranašas pasakė, ir Biblija mums sako Levitų knygoje, jie galėjo išpirkti tą asilą arba sulaužyti jam kaklą, nes pirmagimis priklausė Dievui. Brolis Brahamas pasakė, įsivaizduojate tą mažą siliuką. Kai jis gimė, pažiūrėjo mamą ir pasakė, mama, aš toks bjaurus, mano ausis nusvirusios kabo, mano keliai kreivi sulenkti. Bet jis pasakė, kad ta mama buvo išmokyta žodžio. Ji pasakė, brangusis, šventikas niekados tavęs nepamatys. Šeimininkas paims avinėlį ir paukos jį vietoj tavęs, nes tu esi mano pirmagimis ir tu turi teisę būti išpirktu. Ji buvo vadinama išpirkimo teisė. Tu esi pirmagimis, Dievo bažnyčia. Tu stovi ant to pačio pagrindo, kaip Petras, Paulius, Jokūbas, bet kuris išrinktas narys pripildyta šventąją dvasia yra bažnyčios pirmagimis. Dievas nemato tavo atlėpusio ausų, sulinkusių kreivų kelių, mūsų klaidų. Aleliuja. Bet Dievas vietoj mūsų priemė avinėlį. Kodėl? Nes aš turiu teisę būti išpirktu. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį, bet atminkite, tai neveiktų su mulu. Mulas negalėjo būti išpirktas, nes jis yra žmogaus sukurtas hybridas, o ne dievo. Taigi, jeigu tu laikaisi savo mulo religijos, tu neturi pirmagimio išpirkimo teisės. Bet jeigu tu nori, gali pripažinti, kad esi senas kvailas asilas ir tau reikia pagalbos. O, Dieve, išgelbėk mane. O, Dieve, aš nieko nežinau. O, Dieve, man reikia išpirkėjo. O jeigu tu sakysi, šlovė Dievui, aš žinioje 47 metus, ko tu nori žvaigždučių specialių apdovanojimo? Nori ypatingo įvertinimo, kad buvai žinioje, aš nenoriu būti žinioje, aš noriu, kad ji būtų manyje. Aš nenoriu būti tuo hibridu, mulu, O, šlovė Dievui stebuklų dienos praėjo. Aš noriu būti to mažu seliku, kuris šokinėja, bėgioja, lekioja aplink. Aleliuja, aš išgelbėtas, sako, aš pripildyta šventąją dvasia. Aleliuja, aš išpirktas, aš išgelbėtas. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Aleliuja. Aleluya. Atleiskite, kad tai sakau, bet aš jaučiuosi kaip girtas. Lyg tai būčiau apsvaigęs. Tikiuosi, jūs manęs nesustabdysite, kai bandysiu eiti namo. <laughs> Pamokslautojų nedėra taip kalbėti. Argi? Brolis Brahamas pasakė, kad kai jis gavo šventąją dvasę nuo tos dienos, kiekvieną dieną jis buvo girtas ją. Jis pasakė, kad mes turime taip pasigerti šventąją dvasę, kad nebežinotume, koks mūsų vardas yra. Sakant, kas teisinga. Visi šie dalykai yra mano. Aš pasakiau, kad jie yra mano. Jūs taipogi pareikšite teisę juos? Pasakiau žmonai, jeigu žinočiau, kur galėčiau nusipirkti filaktorių, aš jį nusipirkčiau. Jūs nežinote, ką reiškia filaktorius, ar ne, Senajame testamente. Tai maža juda dėžutė, tokio dydžio. Senovė žydai susukdavo raštą, tokį mažutėlį, ir dėvėdavo ant kaktos. Jie susukdavo tą raštą ir patalpindavo jį prie įėjimo, prie durų namuose. Kai jie ėjo į Kanano žemę, jie pabučiuodavo štai taip ir padėdavo jį. Kodėl? Jie norėjo, kad žodis būtų prie įėjimo ir išėjimo. Kai tu įeini ir išeini, taipogi dėvėdavo jį ant kaktos. O, mes turime didingesnę sandorą. Dievas nori užrašyti tai mūsų širdies plokštėse. Amen. To jau sugėdosime, te laiminais Dievas, aš jau baigiu. O jeigu būčiau turėjęs tokį supratimą prieš 25 metus, kai buvau apie 25, ar jūs mėgstate jo gerumą? Amen. Galbūt jūs turite poreikį gyvenime šį vakarą. Galbūt kažkas turite poreikį širdyje. Pakelkite rankas Dievui. Aš noriu, kad jūs uždėtumėte rankas ant šalia stovinčių. Ar uždėtumėte rankas? Aš negaliu prie kiekvieno prieiti ir pasimelsti. Jei tai padaryčiau, turėtumėte mane išnešti iš čia. Koks bebūtų jūsų poreikis? Sveikatos problema, fizinė problema, galbūt jūsų šaltinis nustojo trykšti, viešpats žino jūsų širdį. Dangiškasis tėve, šimtai rankų pakilo. Viešpate, jeigu aš, kaip jų pastorius, rūpinosi jų poreikiais – kiek daugiau tu rūpinėsi jais. Viešpatė Jėzau, mes žinome, kad ne mūsų balso garsume yra esmė. Aš anksčiau taip maščiau, kad jeigu norėjau velnį išvaryti, turėjau garsiai šaukti galingų balsų. Bet viešpatė, aš išaugau iš to ir aš vis dar šaukiu kartais, bet aš supratau, kad ne garsume yra valdžia, o gyvenime. Taigi viešpatė, šį vakarą mes ateiname pas tave, Kaip suprantame, rimtai. Viešpatie, aš prašau, kad tu tarnautumėj savo vaikams. Tu žinai jų poreikius, galbūt jie sėdi namuose, transliuoja susirinkimą, broliai seserys, nulenktomis galvomis prie kompiuterio. Viešpatie dėvi jų rankos vienas ant kito, jie turi problemą šeimoje, finansai galbūt kažkas netvarkoje, galbūt prarado darbą. Viešpatie dėvi, aš prašau Jėzaus vardu. Viešpatė kaip vienas jaunas žmogus, kuris prieš kelias savaitės čia sėdėjo ir klausėsi šio žodžio. Jis turėjo fizinę negalę daugybę metų, kai jis išgirdo šį pamokslaujamą žodį, kažkas palėtė jo širdį, kažkas įkrito. Ir jis paliko šią vietą, nuvyko valgyti. Ir įprastai jis turėjo problemų. Bet dabar jis suvokė, kad tai paliko jį. Aleliuja. Tu padarėjai, kad jo kūnas paklūstų žodžiui. Mes tikime, kad tu tas pats Dievas, čia šį vakarą esantis, gali išgydyti, nuo suspaudimo, nuo problemų, nuo pinklių, nuo spastų žabangų. Galbūt jie yra viliojami, gundomi, galbūt yra problemos santykiuose, viešpatė. Galbūt to neturėtų būti, bet jie yra įpinti į tuos dalykus. Jie negali išsilaisvinti, bet tavo žodis pasakė, kad tu duosi kelią mums pabėgti. Tu ne tik mus nuo to apsaugosi, bet jeigu mes nusigrėšime, suklupsime, tu vis tiek mus išgelbėsi, kaip padarė Abromui. Abromas buvo tas, kuris nusigrėžė nuo tavęs Egipto žemėje, bet kai Abromas tai padarė, tu vis tiek jį išgelbėjai, tu davėjai jam kelią pabėgimui. Viešpatė Dieve, šį vakarą aš meldžiu Jėzaus vardu. Te, Dievo dvasia, bus šių žmonių gretose. Kalbėkit taikos, ramybės žodžius šiems žmonėms, sutaikinimo žodžius, kurie nusigrėžė nuo tavęs, išgydymo žodžius, kurie serga, išlaisvinimo žodžius, kurie yra surišti. Jų protas yra tokiame pasaulyje, kad jie net nežino, kaip pragyventi būtent iki sekančios dienos. Jie girdi visus šios dalykus ir sako, Dieve, aš norėčiau tai apčiuopti realybėje. Padaryk, kad kažkas įvyktų šį vakarą, kad jie suvoktų, kad jie gali tai apčiuopti. Galbūt jiems reikia išlysti iš po stalo, nustoti laižyti tavo ranką ir suvokti, kad aš esu Dievo sunus, aš esu Dievo atributas, aš Dievo duktė. Šie pažadai yra mano. Lygiai taip pat, kaip jie buvo skirti broliui Brankamui, broliui Doniui, jie ir man skirti. Jie priklauso man, tai yra mano paveldas. Suteikit tai viešpatė Dieve. Tarnaukit savo vaikams, tėvė, aš meldžiu. O, garbė Dievui. Ačiū tau viešpatė Jėzau. Ačiū viešpatė Jėzau. Aleliuja. Dabar Abromo sėkla. Aš noriu, kad jūs padarytumėte tai, ką jūsų tėvas padarė. Brolis Brahmas pasakė, kai Dievas davė jam pažadą, jis laistė jį kasdien šlovinimu, garbinimu. Už ką jūs besimelstumėte, kas bebūtų jūsų širdyje? Aš noriu, kad jūs pakeltumėte rankas ir išlietumėte vandens. Dieve, man reikia tokio darbo, kad galėčiau daugiau laiko būti namuose, kad būčiau su šeima, man reikia to namuose. Tu matai mano poreikius. Tai nėra savanaudiški poreikiai. Viešpatė, tu matai, kad reikia pokyčio finansuose, matai, kokia bloga ekonomika, bet Dieve, tavo žodis sako, kad mano Dievas pasirūpins visais jūsų poreikiais. Aleliuja. O, tarnauki mums. Te ta žmogus apačioje variklių skyriuje pradės išgirsti tai, te mes nustelpsime jį, te mes nustelpsime tą pirmąją sąmonę, kad žmogus variklių skyriuje pradės suprasti šios dalykus. Ir tada, jei du iš jūsų susitars, jums bus duota. Oh, o, suteikitai viešpate Jėzau. Suteikitai viešpate Jėzau, aleliuja. Mes garbiname tave šį vakarą. Ačiū, dangiškasis tėve. Aleliuja. Sugėdokit, ką nors mums, Hari. Šlovinkime jį, garbinkime jį. Tiesiog garbinkime jį dabar. Koks be būtų poreikis jūsų širdyje, paimkite tą vandenį, šlovinkite jį juo. Paimkite tą žodžio išpažinimą. Jo žaizdomis aš esu išgydytas. Mano Dievas pasirūpins visais mano poreikiais. Jis mano taika, mano ramybė, mano išlaisvinimas. Jis mano vyriausiasis kunigas, jis mano karalius, jis mano vyras. Amen. Aš myliu jį, o jis myli mane mane. Jam reikia manęs, o man reikia jo. Aleliuja. Aleliuja. Ačiū viešpate Jėzau. Ar tu tai supratai? Ar tu tai supratai? Tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Aleliuja viešpatė. Ar tu tai supratai? O, ar tu tai supratai? Tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Aleliuja. Ačiū viešpatė Jėzau. Tai yra upė. Tekanti upė. Kai tu supranti tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Aleliuja. Tai yra upė. Tekanti upė. Kai tu supranti tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. O, aš tai supratau. O, taip, aš tai supratau. O, aš supratau tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. O, taip, aš tai supratau. Aš taip supratau. O, taip, aš tai supratau tokiu būdu, kaip Biblija tai sako. Tau to prireiks. Tau to prireiks. Tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Nagi, draugai, tau to prireiks. Tau to prireiks. Tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Tai neapsakomas džiaugsmas, pilnas šlovės. Džiaugsmas neapsakomas, pilnas šlovės. Tai džiaugsmas neapsakomas, pilnas šlovės. Kai tu supranti tai, tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Aš laimingas, kad tai supratau. Aš laimingas, kad tai supratau. O, Aš supratau tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Aš laimingas, kad tai supratau. Aš tai supratau. Aš supratau tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Ar tu supratai tai? Ar tu supratai taip? Ar tu supratai taip? Tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Ar tu supratai tai? Ar tu supratai tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija? Tai upė. Tai tekanti upė. Kai tu supranti tai, tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. Tai kaip upė, tekanti upė. Kai tu supranti tai tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. O taip, aš tai supratau. O taip, aš tai supratau. Tokiu būdu, kaip tai sako Biblija. O taip, aš tai supratau. Aš supratau tai tokiu būdu,